Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Es sākšu ar to, ka es jums pāris teikumos pateikšu koncepciju, e, kā es redzu šīs tikšanās šodien, e, šajās dienās. Būs trīs e, konferences, un es šodien gribēju runāt tieši par aicinājumu, bet nebaidāties – Šeit neiet runa par to, lai tagad pārliecinātu, pārliecinātos. Eh, līdz ar to, eh, jo, lai pārliecinātu, vajag kaut kādus argumentus, vajag, kaut, kaut, kaut, vajag izdarīt kaut kā, lai jūs man piekristu. Bet es gribu, lai mēs eh, šajās dienās ietu mazliet mm, aicinājuma dziļumos, lai mēs saprastu, kas tas ir un kā tas ir jāizdzīvo. Ja Un šī lieta, manuprāt, ir ļoti svarīga, tāpēc, jo tas nav atkarīgs no vecuma. Ja, jo tas nav tā, ka tikai 8, ne, okay, 16 gadu e, jaunie, jauni, jaunieši meklē, ko darīt savā dzīvē, bet iet runa par to, e, ko mēs darām ar savu dzīvi tagad. Sākšu ar tādu nelielu diskreditāciju un ceru, ka man neņems ļaunā, bet jūs atceraties, e, ja atceraties, Eh, ar ko sākas eh, parasti vispārēja lūkšana eh, svētdienās mieram tuvu grāmatiņā? Par ko mēs parasti lūdzamies? Varat neatbildēt, es pateikšu uzreiz priekšā, <laughs> lai vienkārši pataupītu laiku, jo tas, ne, tas nav interaktīvs, ehm, jo man tie nepatīk. Parasti ir tā, ka mēs pirmkārt lūdzamies par pāvestu, biskupiem, priesteriem, diakoniem, semināristiem, konsekrētiem un tā tālāk. Un īstenībā rodas tāds neliels iespējas, ka baznīca ir tik, nu, ne, nav tikai viņi, bet baznīca tieši viņi ir izcelti. Eh, bet es vienmēr izmantoju tādu lietu kā statistika. Katoļu eh, visā pasaulē ir 1,3 miljardi. Eh, Iedomājieties, šajā skaitlī 1,3 miljardi tikai katoļu, un viņu skaits pieaug. Nu, nav brīnums, jo zemes iedzīvotāju skaits pieaug. Ja mēs, paņems, ja mēs runāsim par biskupiem, salīdzinot ar to lielo skaitli, viņu ir skait, skaitl, skaits pavisam niecīgs. Ir 5000 apmēram. Eh, protams, to skaits svārstās, vieni mirst, tik, citi tiek iesvētīti un tā tālāk. Eh, ja mēs runājam par priesteriem, tad viņu skaits ir apmēram 400 tūkstoši pa visu pasauli. Eh, konsekrēto ir kādi 600 tūkstoši, bet starp šiem 600 tūkstošiem daži ir priesteri. Eh, vismaz divi noteikti, ja mēs piedarām pie kongregācijām. Eh, līdz ar to eh, pamatoti rodas jautājums, vai tiešām garīdzniecība konsekrētie ir tas kodols. Tas ir mazliet provokatīvi, nemaz nemazinot dievam veltītas dzīves nozīmi, bet, ja mēs paskatīsimies misālē, Misāle tā ir tā grāmata, no kuras tiek celebrēta svētā mise. Eh, šī grāmata ir arī šeit zakristī, ja kāds gribēs, varēs palasīt. Un misālē ir ļoti interesantas lietas uzrakstītas arī ar sarkaniem burtiem. Sarkanie burti tas ir domāts tam dēļ, lai priesteri zinā, zinātu, ko darīt. Un, eh, diemžēl, atkal viena diskreditācija, diemžēl ne visi priesteri to lasa un pēc tam dara, kā, kā redzēja, ja? un tad ir problēmas. Bet eh, tieši misālē ir rakstīts, ka um, pirmais, э, paliksim pie tā pirmā, ka pirmais lūgums, kas tiek izteikts vispārējā lūkšanā, tas ir baznīcas vajadzībās. Ne pāvesta, ne priestera, ne prāvesta, bet baznīcas vajadzībās. Un tagad, izējot no, šī, no šīs lietas, um, mēs varam uzdot atkal kārtēju jautājumu. Vai tad aicinājums ir tikai tam nepilnam miljonam no tiem 1,3 miljārdiem? visā pasaulē? Nu, noteikti nē. Un tāpēc eh, šis vārds aicinājums būtu mazliet jāpaplašina. Un to bija izdarījuši jau pirms mums. Ja jūs, eh, ja, starp citu, gribu tikai piebilst, ja jums kaut kas nav skaidrs vai jūs, ne, vai jūs nepiekritat, jūs varat mani tomēr apstādināt un, un pakritizēt, vai es mēģināšu kaut kādā veidā paskaidrot, ko es gribēju te, gribēju teikt, jo es esmu šeit priekš jums, ne jau jūs, jūs priekš manis. Ja? Sorry par šo iebildu, ie, iestarpinājumu. Es domāju, ka to varēs izgriezt. Tātad, um, to bija izdarījuši, un man ir tāda vēsturiska pārliecība, es studēju vēsturi savā laikā, ka pasaulē pat visnepatīkamākās lietas nenotiek tāpat, jo notiek tas ir zem, zem dieva kontroles. Un viena no nepatīkamām lietām, kas notika uh, seš, uh, 16. gadsimtā, uh, negribu būt antiekumenisks, bet tā bija reformācija. No vienas puses tas nesa šķelšanos, bet no otras puses tas nesa ļoti interesantu lietu, ja mēs runājam par aicinājumu. Protams, ka mēs līdz tam nobriedam kādus eh, nu, gandrīz 500 gadus vēlāk, bet nu. Eh, faktiski līdz otrajam Vatikāna koncilam vēl pēc inerces ja mēs atvērsim martiroloģiju, jeb svēto sarakstu, mēs neredzēsim tur laicīgu cilvēku. Tur bija mūki, mūkenes, jaunavas. Nu, ja, mēs, mēs varam runāt par pirmiem kristiešiem, bet tie bija mocekļi, perpēti un felicitā, ja, daži karavīri tur un, un tā tālāk, svētais Sebastians, piemēram. Bet eh, kopumā ņemot, eh, kad kristietība ieņēma svarīgu vietu, pirmo vietu Romas impērijā, līdz tas kaut kādā veidā tika mainīts pēc reformācijas un pēc otrā Vatikāna koncila, svētie bija, vai pa svētiem pasludināti, ja, precīzāk sakot, tie, kurus mēs godinam, priesteri, bīskapi, pāvesti, mūki, mūkenes, bet kur lai, kur, kur parastie cilvēki. Jo viņu skaits debesīs proporcionāli nu, varētu būt lielāks. Nu, var pieļaut, nu, varbūt mēs nomirsim un būsim pārsteigti, kuru ir tukšumi, bet varbūt otrādi. Ja? Vai, mēs, vai, mums, vai, vai, vai mums ir cerība, ka L ir tukša? Nezinu. Ja? Negribu teikt herēzijas. Un ko izdarīja reformācija? Izdarīja ļoti interesantu lietu. Mēs to bijām pamanījuši krietni vēlāk, eh, kā katoļi. Es, protams, ļoti vienkāršoju, bet uh, ar vārdu aicinājums visbiežāk patiešām bija, un mēs arī joprojām to lietojam, ka tas ir uh, dievam veltīta dzīve kaut kādā veidā vai nu klostera ordenī, vai kongregācijā, vai e, būdams par garīdznieku, kad kāds kļūst par garīdznieku, ja? visbiežāk vīrieši, protams, bet uh, parasti tā bija šī aicinājuma faktiski tāda struktūra, viņa bija vertikāla, ja? kā Dievam veltīta dzīve, tikai uz, uz priekšu. Un ko izdarīja e, cienījamie kungi, ja viņi būtu mazliet uh, Eh, tādi iecietīgāki, varbūt viņi būtu par svētiem, bet nu, sanāca, ka sanāca. Bet uh, Mārtiņš Luters un Žans Kalvins, mm, viņi parādīja ļoti interesantu lietu, ka aicinājums nav tikai horizontāla lieta, jo tas nav tikai Dievam veltīta dzīve. Tas ir kaut kas vairāk. Tas ir dzīve, kas uh, tiek realizēta uh, šajā horizontālajā, šīs pasaules līmenī. Uh, Kāpēc mēs, tā, mēs kā katoļi nevaram to pateikt uzreiz? Ļoti grūti uh, atzīt, ka ja mans nu, oponents runā taisnību, ļoti grūti atzīt, ka viņam arī var būt laiku pa laikam taisnība. Un mana vēsturiskā pārliecība ir tāda, ka gan uh, musulmani nav nejauši šajā pasaulē, gan arī uh, protestanti nav nejauši šajā pasaulē, gan arī tā saucamā uh, austrumu schizma 11. gadsimtā nav nejaušība. Eh, mēs, ja mēs paskatīsimies uz šiem procesiem, mēs ieraudzīsim, ka arī caur tiem Dievs grib kaut ko mums pateikt un kaut ko parādīt, un mēs to arī atklājam. Un tāpēc, runājot par to aicinājumu, eh, neskatoties uz to, ka es neesmu Lutānis, bet eh, Lutheram un Kalvinam mēs varam būt pateicīgi. Mazliet arī Maksam Weberam, bet nu, tas jau mazliet cita vēsture. Bet mēs pie, pie kā mēs nonākam tagad? Mēs varam nonākt pie tā, ka Mm, mēs visi esam apdāvināti ar aicinājumu. Un aicinājums tas nav tikai kaut kas gaišs, kaut kas liels, jā, ka es uzticēju Dievam savu dzīvi, ka es vēlos viņam kalpot. Ziniet, ko parasti semināristi saka, kad nāk uz semināru? Eh, parasti viens un, tas pats, viens un tāds pats stāsts, tikai ar dažā, dažādas variācijas, un es, man jāatzīst, ka es arī to pašu biju teicis. Uh, kad uh, kardināls Pujāts, tā ir laika vēl ne kardināls Pujāts, ne, un pektori viņš jau bija kardināls, bet nebija paziņots, eh, ka viņš ir kardināls. Viņš pajautāja, kāpēc gribi būt priesteris. Uh, ko es atbildēju? Es gribu kalpot Dievam un cilvēkiem. Ja? Tas ir parasti, parasta lieta, māsa, vai jūs tā atbildējat? Ne? <laughs> Nezinu. es ļoti labi atceros, ja man bija liels liel stress, bet ja situācija ir ļoti stresogēna, tad iespiedās prātā. Um, vai otrādi. Un eh, īstenībā pēc tam, kad es biju komisija jau daudz, daudzus gadus seminārā, eh, parasti dažādas variācijas ir viens un tas pats. Un parasti mēs arī aicinājumu, redziet, notiek tāda visu laiku diskreditācija, bet visu laiku mēs šo aicinājumu vēlamies uztaisīt kā tādu mm, vertikālo, ja, kā tādu, ka tas ir tikai Dievam veltīta dzīve. Bet no otras puses, kas ar tiem, kas uh, izmazgā grīdu baznīcā. I, un kas ar tiem, kas atnāk uz adorāciju, nezinu, Rīgas adorācijas kapelā? Uh, jūsu kontekstā, kas ar tiem, kas uh, nāk uz radio Marija, uh, par pliko paldies, jo lielākā daļa dara to tā. Vai arī, es domāju, ka diskreditēšu tagad jūs, ka arī tas algas, ko jūs saņēmat, jūs saņēmat mazāk nekā jūs varētu citur, pat to, to, to, to pašu darbu saņemt, vai ne? Kas ar jums? Un šeit mēs pienākam pie uh, šīs lietas. Ja? Šķiet, ka atbilde ir ļoti mm, vienkārša, ka aicinājums mums ir katram, bet problēma ir tā, kā to mm, atklāt un kā to izdzīvot, un ar to mēs nodarbosimies. Par to, kā to ieraudzīt, es pamēģināšu pateikt šodien, uh, par to, um, kāda tā varētu izskatīties un uh, kā Dievs var klauvēt pie mums, mēs parunāsim rīt. Un parīt mēs, eh, rīt pirmajā un eh, otrajā konferencē mēs ar jums parunāsim eh, par to, par grūtībām, kas saistās ar šo aicinājumu. Un es iesaku jums, kad būs iespēja pēc tam palasīt, ja jums ir bībele, jums visiem ir telefoni, ja, tā kā izlasiet četras nodaļas, tas nav daudz, Jonasa grāmata. Viņš savus pravieša Jonasa grāmatu. Es rīt pateikšu, kāpēc tā nav pravieša Jonasa grāmata. Bet ar, ar Bībeles diskreditāciju nodarbosimies rīt. Katrā ziņā izlasiet, jo rītdienai tas būs mūsu pamats, bet šodien mazliet tādā, tādā ievada veidā. Pirmā lieta, ja Dievs um, dod cilvēkam aicinājumu. Viņš dod ļoti interesantu lietu. Eh, viņš dod vēlēšanos. Eh, jo, mūsu, eh, jo šīs uzmanība attiecību uz sevi pašu, tā nav lieka lieta attiecību uz mūsu dzīvi. Es varētu pat pateikt tā, ka vissvarīgākais jautājums, atstājot mazliet, iz, izējot no, no reliģiskā konteksta, izlējot arī no, atti, no attiecību ar Dieva konteksta, ir Eh, visvarīgākais jautājums ir, a, ko es gribu reāli savā dzīvē, bet, bet eh, ko es gribu, kā es. Es mēģināšu to paskaidrot. Man ļoti patīk, ka tādā, vai jūs skatāties seriālus, nu, var laikam jau skatāties. Bija viens tāds seriāls, kas man ļoti patika ar Dženu Ortegu, eh, Wednesday. Ja, tas ir, mm, bija tāda franšīza, varētu teikt, par Ādamsu ģimeni, Eh, no bērnības ļoti labi atceros. Un viena no meitenēm, ja, viņu sauc Wednesday, trešdiena, trešdiena, jā, laikam. <laughs> Jā. Un, un, eh, ja nē, tad pameklējiet, paskatieties, ļoti labs seriāls. Viņa ir tāda, mm, tāda neteikšu, ka depresija, bet tāda sevis ieslēgusies meitene, bet ar raksturiņu. Un, eh, Kāds no maniem paziņām bija man atsūtījis kādreiz memu, memu nu, tas nav, protams, teoloģija, kas uz mēmiem balstīta, bet uh, ka, kad meitenes paskatās Wednesday, viņas, būt, viņas, grib, viņas grib būt kā Wednesday. Tas nozīmē uzvesties, ka viņa ģērbties, ka viņa visā melnā, būt noslēpumainā, jā, būt tāda asa attiecībās un tā tālāk. Es to ļoti labi atceros, jo, kad es mācījos garīgajā seminārā, bija tāds seriāls uh, eh, uh, eh, Dr. House, ja, Dr. House. Un es atceros, ka mēs seminārā gan skatījāmies šo seriālu, ja, un ņemot vērā, ka jau internets pastāvēja, un varēja atrast, protams, nevarēja skatīties online, vēl varēja tos nokačāt, torrenti, jā, tas ir jau pagājušais gadsimts, bet e, mēs, kad kačājam, e, eju pielādējam šo seriālu un skatījāmies, e, priekšniekiem nezinot, tagad jau var atzīties, jo viņi ir mainījušies, bet e, pie Grieksas gājām, protams, bet seriālu skatījāmies. Un, e, Es pamanīju tādu lietu, ka mēs kā klēriki sakām uzvesties kā doktors Hauss. Ja? ja mums ir attēls, ja? ir tāda stipra personība, kas mums patīk, ka, kurā ietekmē realitāti, jo, eh, protams, tas ir. Mm, eh, tas ir tā ir filma, ja? un līdz ar to filmā ir ļoti daudz tādu lietu, kuras dzīvē reāli nenotiek. Ja? Eh, un, šajā, un mēs sākam uzvesties kā viņš. Mēs bijām, kat... ne, mēs bijām, ne, nevar teikt, es runāšu par sevi. Es biju pārliecināts, ka esmu ģeniāls, ja, jo es labi mācījos. Uh, mans garīgais tēvs kādreiz bija pateicis, tev ir pienākums dabūt divnieku, un izrādījās, ka tu labi mācījies, tas ļoti grūti. <laughs> ja? Jo pasniedzēja pati gribēja mani izvilkt ja? uz trīnieku vismaz. Bet katrā ziņā es biju pārliecināts, ka esmu ļoti gudrs, un līdz ar to šī gudrība ļauj man uzvesties kā doktors Hauss. Un, ko tas nozīmē? Vai tā bija mana vēlēšanās, vai tas bija ārējais attēls, eh, kuru es ieraudzīju un es gribu būt kā viņš. Un skaidrs, ka tas nedod iekšā, nu, okay, lai tas neskan kā koča tagad sesijai, vai ne? Bet uh, uh, es nevaru atrast citu iedzienu, uh, Bet eh, tas bija, vai tā, vai tā dzīve, vai tā bija piepildīta dzīve, no tā es noformulēšu. Vai tā bija piepildīta dzīve, kad mēs kā semināristi uzvedamies, kā mēģinājām uzvesties, kā doktors Hauss. Vai eh, tā ir piepildīta dzīve, ka meitene pēkšņi sag, eh, nopērk melnas mantiņas, nagus aiziet pie uz manikūru, ja, uztaisa melnas, melnus nagus un uzvedās kā Wednesday. Un tāpēc kristietībā tas ir ļoti svarīga lieta, meklēt savu aicinājumu. Tā ir mana vēlēšanās. Nevis ko vēlās tas mans attēls, nevis, to, nevis tas, ko man piedāvā kultūra, bet ko vēlos es. Vai es patiešām vēlos būt seminārā, vai es patiešām gribu būt laulāts, vai es patiešām gribu būt laulāts ar viņu. Um, tie, kas nodarbojas ar baznīcas tiesas lietām, uh, viņi zinās pateikt, ka ļoti, daudzas laulī, laulī, ļoti daudz laulību uh, procesu eh, vai laulības neatzīšanas procesu notiek arī tāpēc, ka viņi pēkšņi atklāja, ka tas nav tas. Ja? Ka nu, tur mamma piespieda, ka nu, eh, jaunība paiet, bet es vēl nevienu, ja? un tā tālāk. Un tā tālāk ja? Eh, vīrietim varbūt tas ma mazāk traumējoši, bet laikam sievietēm jau arī nē, bet tik un tā. Vai tas ir paņemšana no sava pagalmiņa? Ļoti daudz Eh, es nezinu, es netaisīju statistiku, es nezinu, cik tas ir, bet es zinu, ka tādi ir. Kad kāds iestājas seminārā, ne jau tāpēc, ka viņš to vēlējās, bet tāpēc, ka to vēlējās varbūt mamma. Eh, tagad jau mazāk, jā, protams. Eh, vai nu tāpēc, ka to vēlējās, es ieraudzīju, ka mm, tā ir laba dzīve, piemēram. Jā. Jo nu, priesteris no bada nemirst, vismaz pagaidām. Vismaz ir tas teiciens, neviens dominus vobiskum, eh, nu, latviski neskan, neviens dominus vobiskum ne umral nad pustom miskom. Ja? Neviens dominus vobiskum, ja tas, kurš iesvētīts, nav, pie, nav nomiris pie tukša šķīvja, ja? tulkojot no poļu valodas. Mums tas smējās par to. Es beigās pateikšu, pēc tam jūs atgādiniet man trīs priestera melus. Man ļoti patīk tas. Bet, nu, lai tagad jūs e, nemocītu ar to. Tā kā, ko vēlos es? Vai es patiešām vēlos būt šajā radio? Vai es patiešām es vēlos būt šajā laulībā un tā tālāk? Vai es patiešām vēlos būt tur, kur es esmu? Ja. Eh, vai es um, uzskatu, ka mani šeit aizveda uh, apstākļi, vai, vai es esmu tur, kur es esmu? Eh, gribu tikai jūs mierināt, eh, ka ir viena lieta, ka, ja pasaulē nekas nenotiek bez dieva providences, tādas vismaz pieskatīšanas, jā, tas nozīmē, ka pat ja man šķiet, ka šī vieta, kur es atrodos, nav, mani neapmierina, tas nenozīmē, ka jūs vēl neesat īstajā vietā, jā, bet par to mēs runāsim rīt. Jā. Bet katrā ziņā pirmais, ko es vēlos, eh, vai nu fundamentāli, būt garīdznieks, būt lais, būt vientulībā, būt kopā un tā tālāk. Jo starp citu, arī vientulība tas arī ir aicinājums. Ja? Var, var palikt lajam un vientuļam. Eh, nu, respektīvi, apsolīt dievam dzīvot celibāta neformālā veidā. Tas nozīmē, ka netiek salikti publiskie solījumi, bet cilvēks pieņem tādu lēmumu. Un tādi ir, es tādus pazīstu. Gan Latvijā, bet tas ir nopietns eh, lēmums, gan vismaz nu, vienam, viena mana biblistikas pasniedzēja eh, manu studiju laikā Viņa nebija konsekrēta jaunava, bet viņa pieņēma lēmumu. Viņa kādreiz, kad mēs, viņa aicināja semināristus pie sevis ciemos, kad beidzās viss, pilnīgi viss kurs uh, uz tādu tēju, un viņa stāstīja par savu dzīvi, ka viņa pieņēma lēmumu, ka viņa kalpos, uh, kalpos Bībelei faktiski. Ja, ka viņa ir biblistikas profesora. Tagad jau pensijā, nezinu, vai vēl dzīva, ja, bet uh, šī profesora bija brīnišķīga sieviete, ļoti sievišķīga. Uh, ja, laikam jaunībai bija ļoti pievilcīga. Ja, nu, mēs jau viņu sastapām gandrīz jau faktiski pensijas vecumā. Bet uh, varēja redzēt, ka viņa ar to bībeli dzīvo. Ja, un tas, par ko mēs runāsim rīt, tas, es, es paņēmu vienkārši savas vecas pierakstus, neko citu ja, par to Jonasa grāmatu. Uh, vientulība arī ir aicinājums. Un tāpēc pirmais – Tas ir, ko es patiešām vēlos. Būs adorācija, jūs varēsiet arī dievam, ar, dievu, ar dievu par to parunāt. Ko es vēlos? Jūs nesat nokusuši? Ja? Jo es varu ilgi, bet uh, vienkārši lai jūs okay, mēģināsim tālāk. Uh, bet ir vēl viena lieta, jo ar pašu vēlēšanos nepietiek. Ja Dievs dod mm, kādam aicinājumu, vienkārši lai jūs, ah, lai jūs, zinā, lai jūs zinātu, ka tas nav mans izgudrojums, tas ir uh, uh, ir tāda lieta, ka uh, garīgas dzīves leksikons poļu valodā, ja, un tas, ko es saku, es biju savā laikā pasmēlies arī no turienes, bet ne tikai. Tāpēc otra lieta, ehm, par kuru runā ne jau es, bet par, ko tiek, par kuru runā garīgas teoloģijas ietvaros, tas ir manas dotības. Tas nozīmē, ka Dievs ne tikai dod man vēlēšanos realizēt sevi, vai plašāk, vai šaurāk, ja, bet Dievs arī dod man uh, attiecīgos instrumentus. Uh, ļoti vienkārša lieta, es mēģināšu to ilustrēt. Tikai, lai jūs nesaprastu mani nepareizi, šīs ilustrācijas nav domātas, lai ar vienu piemēru pierādītu, ja? jo uh, balstīties uz viena piemēra nevar. Bet, uh, kad es biju noviciātā, kopā ar mani istabā dzīvoja tāds jau vīrietis vārdā Olgerts. Roberts, piedod, Elgars Roberts, kāpēc es Olgratu pieminēju, o, Roberts. Un viņam bija redze uh, minus 31 vai plus, min, vai plus 31, kaut kā tā. Viņam brilles bija, ot, ja paņemt uh, pudeles, ja, stikla, nogriezt, tādi teleskopi viņam bija, ja, uh, tik biezi stikli, un viņš uh, ar tiem stikliem lasīja tā. Viņš nevarēja tālāk. Un tagad tas ir cilvēks, kurš ļoti vēlējas būt par priesteri. Tas ir cilvēks, kurš um, bija ļoti izglītots. Jā, nezinu, vai viņam bija doktorāts, bet viņš laikam bija pabeidzis kaut kādas studijas. Es nemaldos, tagad neatceros, bet laikam tas bija ekonomika. Tas bija divas gadi atpakaļ, tā kā <laughs> grūti atcerēties visu. Un uh, viņam pateica tā, Robert, uh, ir viena problēma, ka tev ir vēlēšanās bet eh, tev nav spēju šo aicinājumu realizēt šeit. Jo kad tu lasīsi no misāles, ja, eh, misi kaut arī, ja, ja tev jālasa vismaz no tādā attālumā, bet tu lasīsi tā. Ja. Un tas ir viena lieta. Eh, toreiz novicētais sapratu, ka ja Dievs tev dod aicinājumu uz kaut ko, viņš dod um, attiecīgas dotības, pat naturālas. Ja. Piemēram, studēt Eh, spē, studēt spējas, ja tu gribi būt par priesteri. Um, spēju valdīt par sevi, ja tu vēlies dzīvot celibātā. Ja, spēju skatīties uz uh, sievietēm ne, vis, nu, nevis ar iekarojošo aci. Ja, spēja vismaz. Ja, uh, eh, ja tu uh, gribi strādāt, ok, jūsu kontekstā radio, tad uh, tu ātri iemācīsies slēgt tas pogas, jā, kas jums tur ir. Jo es atceros, ka es tā arī neiemācījos. Jā, es rādīju, rādīju, bet man vienmēr bija vajadzīga palīdzība, kas ieslēgt un izslēgt. Nu, reizi mēnesī tikai redzu šo pulti. Jā. Jums būs spēja e, šo visu lietu administrēt, jo katram no jums ir arī kaut kādas lietas. Jums būs laiks. Lai uh, atbrauktu uz studiju, vai, vai pieslēgties, attālināti un tā tālāk. Uh, jo ja jums ir kaut kāda vēlēšanās kaut ko darīt, un jūs neesat neko savā dzīvē sev sabojājuši, jo arī ir vienam, viens moments, ka var sabojāt sev šo, šo, kaut ko šajā dzīvē, ja? ar savām izvēlēm. Ja? Piemēram, kāds vēlās būt par priesteri, bet viņam tā patīk, meitenes, nu, visiem patīk, ka viņš aprecējās ja, ar pirmo, kas bija vismukākā, ja, bet pēc tam izrādās, ka tas nav tas. Ja. Sabojāja sev dzīvi, atpakaļ ceļa jau nav. Ja. Tā kā ja mēs sev nesabojājam šo dzīvi, eh, tad Dievs dod arī aicinājumu un iespējas. Tikai problēma ir tā, ka pie šīm iespējām jāpieliek arī savas pūles. Eh, un vēl piebildīšu vēl vienu lietu, ka jūs nekad nebūsiet droši, vai tas ir jūsu aicinājums. Eh, uzreiz pateikšu, kāpēc. Jo, ja jūs būsiet pārliecināti, ka tas ir jūsu aicinājums, tas nozīmē, ka jums nebūs izvēles. Nu, tas ir skaidri, jo kāpēc Dievs nepierāda savu klātbūtni? Jūs jau piekusāt, ne? Ja, ja. Um, kāpēc Dievs nepierāda savu klātbūtni? Ja šeit viņš parādītos nevis zem evaharistiskām zīmēm, bet reāli, ne, uh, uh, reāli viņš arī tur. <laughs> ja, bet, uh, ja viņš parādīsies šeit tā, kā mēs viņu redzētu, mums nebūs izvēles, mēs viņu izvēlēsimies. Ja, bet mēs viņu izvēlā, izvēlamies ticībā. Un tas pats ir ar aicinājumu. Jūs jau laiks var vēl? Ja? Vienkārši skatos, ka, <laughs> ja, ja jums um, um, būtu pārliecība, ja, tāda dziļa, ja, tūlīt pastāstīšu, padiskreditēšu vēl kardinālu Višinski, bet, ja jums būs dziļa pārliecība, jums nebūs izvēles. Bet tas, kas mīl, atstāja vienmēr iespēju izvēlēties. Un tāpēc Dievs nedod tik drošas zīmes. Ja. Bet vismaz, es tulīt pateikšu par trešo, bet vismaz tas divas viņas ir ļoti svarīgas. Mana vēlēšanās un manas, iespēja, manas spējas. Ja? Vai man ir iespēja? Ja? Um, tas ir tas. Ja? Un nedrošums tas ir kā brīvības faktors. Bet ir vēl viena trešā lieta, par kuru es gribētu pateikt. Jo nepietiek tikai ar to, ka. Mm, Nepietiek tikai ar to, kā es vēlos, ja es varu daudz ko vēlēties. Un es, es varu tiešām gūt tādu morālo pārliecību, ja, ka um, tas, ko es vēlos, patiešām ir mans. Ja. E, nu, diemžēl nav tik daudz laika, lai par katru no šiem par to vēlēšanos parunāt. Bet um, uh, nepietiek ar to, ka es vēlos. Nepietiek arī ar to, ka man ir dotības. Ir vēl viena ļoti svarīga lieta. A vai tas ir vajadzīgs? Jo Eh, varbūt tas ir vajadzīgs, bet ne tagad. Bet varbūt tas ir vajadzīgs, bet ne šeit. Varbūt esmu ilūzijās, un ja man jāpaskatās, ka Dievs aicina kaut kur citur. Rīt runāsim par to jaunasa stāstu un redzēsim. Eh, tāpēc ir, tas ir tas jautājums, kuru mēs saucam garīgas dzīves teoloģijā par atpazīšanu. Nerunāsim tagad par garu atpazīšanu, jo tas nav tik eh, uz to pusi, bet vai tas ir vajadzīgs? Protams, es varu tagad mierīgi pateikt, ka parasti baznīca tev pasaka, vai tas ir vajadzīgs vai nē. Jā, jo garīdznieka gadījumā tas ļoti vienkārši. Neviens no mums nav saņēmis svētības, jo vēlējās. Jo, eh, savādāk. Neviens no mums nav saņēmis svētības tikai tāpēc, ka viņš to vēlējās, un tikai tāpēc, ka pabeidza studijas. Eh, par katru no mums, kaut arī diakona vai presbitera līmenī, eh, lemj citi. Un eh, būdams komisijā, kur lemj, nu, ne, mēs nelemj biskups, jā, bet mēs parasti biskupam iesakam to, ja runā par semināru, tad brīžiem tā, ka paklausies, kāda ir kandidātam, kāds, kāds ir kandidātam, kandidātam raksturojums, brīžiem bija tādi momenti, ka gribēs ziniet, varbūt mēs sadedzināsim šo semināru un uztaisīsim jaunu. Ja, un šitos izdzīsim, dabūsim jaunus. Ja, tā kā arī visādi var būt. Ja. Semināra diskreditācija sanāca, bet nu, lai jau. Bet e, paskatieties, um, citi lemj. Ja. Citi lemj, vai tu esi atbild, atbilstošs ja mēs runājam par biskupiem, tad vispār kandidāts, kandidāts nezina, ja, nu, viņš var nojaust, protams, Latvijas kontekstā, bet kandidāts nezina, eh, vai viņu eh, svētīs par biskupu vai nē. Ja. Parasti tie ir priesteri, à, pastāstīšu, tas ir ļoti jautri. Eh, nomira viens priesteris, cienījamais prelāts, neteikšu kur, tas nav svarīgi. Un atrada viņa skapī pēc nāves bīskapa sutanu, nopirktu mitru, pastorālu un tā tālāk. Un galdā bija sarakstīta uzruna. Dargie diecēzes locekļi vai die, diecēzes e, ticīgie, es negaidīju, ka pāvests mani nozīmēs par bīskapu. <laughs> Tā kā citi lemš. Ja. E, bet ne, bet ne tikai tas ir svarīgi. Svarīgi arī ir tas, ka mm, vai tas, man, vai tas ko es daru, vai tas ir vajadzīgs. Mēs te pie galda runājam, bet man ir sava koncepcija. Ehm, mēs te raudam, ka mums te Latvijā aicinājumu, nu, vertikālā ziņā, ja, šo aicinājumu nav uz to priesterību un tā tālāk. Ehm, bet man ir jautājums, vai pēc 20 gadiem tik daudz būs vajadzīgs? Jo jāsaka godīgi, Latvijā ar tiem priesteriem nav tik slikti. Ehm, protams, ka 36. gadā bija 198 priesteri Latvijā, Eh, bet vismazāk bija laikam kaut kāda 59. gadā. Mēs bijām 98 tikai Latvijā. Bet tagad ir ap 160. Tā kā priekš Latvijas nav tik maz. Ja? Mums problēmas ar loģistiku, bet uh, priesteru nav tik maz. Ja? Uh, un tāpēc uh, varbūt Dievs nedod, jo vajag ar šitiem kaut ko izdarīt. Ja? Un tāpēc tā, uh, ok, ne, nedrīkst kritizēt biskupus, tāpēc nē, <laughs> nē, nē, nē to izgriezt. <laughs> bet katrā ziņā, ja, ka ir, nepie, vai ir nepieciešama, vai ir vajadzība. Ja? Un tāpēc uh, trešais moments, uh, uz kuram jāpievērš uzmanība, kad mēs meklējam, ko mēs vēlamies darīt, tas ir vai tas, ko es vēlos darīt, vai tiešām kalpos baznīcai vai kalpos sabiedrībai. Mēs runājam, es runāju, ne mēs, es uh, pēdējā savā ārpus rāmjiem, mēs runājam par harizmām, ja, un harizma, jeb dieva dāvana darīt kaut ko, viņa ir ļoti svarīgs elements ka harizma tas ir dāvana kādam vai žēlastība kādam, lai viņš darītu kaut ko, kas kalpos nevis viņa labumam, bet baznīcas vai sabiedrības labumam. Bet vai šis labums ir tiešām vajadzīgs? Ja? Jo mēs nevaram mēģināt darīt cilvēkus eh, laimīgus eh, ar spēku. Ja? Eh, mēs nevaram sludināt evaņģēliju, um, ehm, nu, pateikšu mazliet tā, atkal provokatīvi, Eh, ja mūs negrib klausīt. Ok, mēs nevaram sludināt, mēs tagad varam rādīt, varbūt, kā mēs dzīvojam ar šo evaņģēliju. Jo man ir sava hipotēze, nav mana personīga, kāpēc kristieši kļuva tik populāri. Ne jau ar, ne jau ar karigmu, starp citu. <laughs> varbūt rīt pateiksim par to, ja es neizmirsīšu. Bet eh, varbūt ar kaut ko citu. Ja? Varbūt ar to, kā, vēlē, kā varēja parādīt. Ja? Kāpēc viņiem ir tik labi? Ja? Katrā ziņā, ko mēs Ja jūs mēģināsiet atpazīt, stulīt jau mēģinām mazliet jau piebremzēt. Ja jūs, ja jūs meklējat, eh, ko darīt, paskatieties uz šiem trim, trim lietām, vai, vai es to vēlos. Tas nenozīmē, ka nevis mani kāds piespiež, nevis mani kompleksi liek man to darīt, eh, nevis mans naudas trūkums liek to darīt, bet nu, par to gan jūs nevarat turēt aizdomās. Ja? Jo katoļu baznīca tā ir tāda struktūra, kura maksā, maksā vismazāk, un es kā priesteris to labi zinu. <laughs> ja? Mm. Piedodiet par kardēļa <laughs> diskreditāciju, būšu ļauns šodien. Eh, bet vai patiešām es vēlos? Es. Jā, vai tas ir mans? Vai patiešām es varu? Jā, vai tas man ir dotības? Vai patiešām tas ir vajadzīgs? Jā, jo ir lietas, kuras nav. Okay, ja, ja man ir divi elementi, tad vienkārši jāpameklē laiks vai, vai telpa. Tas nozīmē, ja ne šeit, tad citur, ja ne tagad, tad varbūt vēlāk. Jā, varbūt Dievs manī gatavo kaut kam. Jā. Es varu dot liecību no savas dzīves, bet pateikšu par divām lietām. Un pēc tam būs tas joks. Pirmo reizi es ar to sastapos, eh, kad mācījos skolā. Mēs gājām sveceļojumā no Ogres Eh, toreiz vadīja klērikis eh, Māris Liepa un Raimons Krasinskis. Viņi jau tagad dzīvo pasaulē. Raimons ļoti labi pazīstams. Ja mēs redzam lielo kapelānu, ja, kara armijas kapelānu, tas ir Raimons. Eh, Māris ir policijā. Un Andrzejs Kazakevičs, tagad viņš ir aizkauklis prāvests. Un es gāju, un tā kā es taisījos iet uz semināru vēl tikai nākošajā gadā, bet es jau tusēju ar klērikiem. Un um, es atceros, ka viņi savā starpā tur runāja, tur šu, šu, šu, šu, kaut kādas klerika lietas. Un, jūs zināt, nu, tas tāds ševels, ševels, jā, tā ševelīs visi pazīstat. Tas ševels, ševels, viņš aizgāja no semināra, aizbrauca uz Poliju un pateica, ka pa vienu gadu viņš ir iemācījies vairāk ne pat četriem gadiem semināra vai pat trijiem gadiem, cik viņš tur. Es domāju, ševels, ševels, nu, kas, nu uzvārds, uzvārds, jā, ševels, jā. Un, uh, es domāju, nu jā, nu viņš aizbrauca uz Poliju, bet man kaut, kaut uz to Rīgas semināru tikt. Jā, jā. Kāda tur Polija? Ja? E, nepaiet trīs gadi. Un mēs ar Ševeli <laughs> dzīvojam aiz sienas, ja, viens otram, tajā pašā seminārā. Jo izrādās, ka es iestājos tajā pašā kongregācijā, kur viņš, bet stājoties tur, es nezināju, ka viņš iestājas tieši pie, pie Marijāņiem. Ja. Uzzināju, tā, kad, kad, jau, kad jau viss gāja uz to pusi. Tā, tas ir viena lieta, ja, ka uh, es sev uzdevu jautājumu, nu, laikam, tur nav mana vieta. Un pēkšņi uh, nedomājot par to, ka Dievs vada tā. Un otrais gadījums, jau tajā gadā, kad es stājos seminārā, viens uh, mūsu uh, zakristians, Kristus karaļos, laikam jau mūžībā viņš ir, jo parastāja man zvanīt. Ļoti man, mani cienītas, pan Budnicki. Ja? Viņš mani paņēma uz Krāslavu uz Donata svētkiem. Eh, Toreiz es biskupu Bulī pirmo reizi redzēju tā tuvumā. Jā, protams, vajadzēja skūpstīt gredzenu un teikt, Jūsu ekscelence, jā, labi, labi, stāsies seminārā un viss, vis, vis kā vajag. Un mēs braucam caur Daugavpili, un tas Budņitskis gribēja man parādīt šo Daugavpili. Un pa ceļam no stacijas uz autoostu, tie, kas dzīvo Daugavpili, tur mazliet jāpaiet, viņš mani paveda gar uh, Eh, eh, baznīcu, kas atrodas uz Rīgas ielas, vai kas saka vietēji baznīca uz Lenina ielas, ja? bet uz Rīgas ielas, eh, Svētā Pētera baznīca. Un es skatos uz tiem durvīm, kas ir nokrasotas, tik, tik, tik skaisti to es atceros, jā, tāpēc tik spilti. Durvis nokrasotas ar grīdas krāsu, jo citas nebija, jā, tādā, tādā brūna krāsā, jā, un baltie krusti uz durvīm, jā, dekāns Madelāns tā, tā mīlēja. Un es gāju garām un domāju, nē, nu, Daugavpilī es noteikti nekad nekalpošu. un tagad jau 15 gadus, ja, faktiski jau 5. kursā man bija zināms, kur es kalpošu. Ja, jo toreiz iedeva Marijāņam to draugu, un tā kā jārunā tur vairāk krieviski nekā latviešu, un tā tālāk, visas tas lietas. Tā kā brīžiem Dievs arī parāda kaut kādas zīmes, un saka ar to, kur tev ir jābūt. Es saprotu, atkal, ka mans piemērs tas ir tikai ilustratīvs, ja, var būt ļoti dažādi. Ja, bet um, Dievs kārto, ja? kur tu būsi vajadzīgs vai kur tu būsi vajadzīga ar savām dotībām un visu pārējo. Eh, tikai piebildīšu vēl vienu jau kā postscriptum. Es ļoti gribu, lai, eh, gribu, ne, es jums piedāvāju, <laughs> gribēt, es varu daudz ko, bet es jums piedāvāju, lai, lai jūs skatītos uz aicinājumu tā, kā to parādīja Luters. Neskatoties uz to, ka mm, nu, ar visām tām schizmām un tā tālāk. Eh, jo Mums jāskatās arī ne tikai verti, vertikāli, bet horizontāli. Mēs lielākā daļa no jums esam šeit, esat jūs šeit, lai un tad arī paliksiet. Eh, tas nav ne labi, ne slikti, tas ir ok. Jā. Nav labākā vai sliktākā aicinājuma. Jā. Ļoti ilgi, daudzus gadsimtus mēs baznīca uzskatījām, ka tas ir pilnīgākā dzīve. Jā. Tagad šos jēdzienus nelieto. Tā ir savādāka dzīve. Drīzāk tā būtu pareizāk pateikt. Bet, eh, lai jūs skatītos plašāk, tas nozīmē, ka Eh, ja es šodien organizēju šīs rekolekcijas, nu, šoreiz Jānis <laughs> organizēja, bet nu, nezinu, kas palīdzēja, bet ja es to organizēju, tas, tas ir aicinājuma realizācijas daļa. Eh, tas iekļauts aicinājumā. Un eh, ļoti viegli sevi pazaudēt vai sevi atrast. Tas nozīmē, ja es daru kaut ko, kas mani ceļ, kas mani dara labāku, es izmazgāju grīdu un tas mani dara labāku jo neviens cits negribēja. Ne. Tā mācīja novicēta. Es um, izdarīju pārkāpumu, nu, teiksim, nezinu, nu, tas ir no klostera varbūt regulas. Izgāju ārā no klostera bez priekšnieka atļaujas. A mums tā pieņems, kā ar atļauju. Nu, tad uh, es saku viņam, klausies, izgāju bez tavas atļaujas. Ja. Okay. Tas nozīmē, ja ir mazas lietas, kas mani dara labāku, tas visticamāk var pieļaut, ja vienmēr būs šaubu elements, ka tas ir no dieva un tas ir aicinājuma daļa ja tas mani dara ļaunāku, degradē kaut kādā veidā, ir iekšējais nemieris, ja sirdsapziņa pagrauž, ja viņa ir labi attīstīta, eh, tad noteikti no tā būtu jāatsakās, jo tas nav iekļauts manā aicinājumā. Ok, es saprotu, ka tas ir ļoti daudz, ja to vēl pagremot, bet jums būs gremošanas akts tagad <laughs> adorācijā. Eh, paša noslēgumā es gribu jums pateikt, un to arī var atstāt ierakstā Ziniet, e, priesteri laiku pa laikam melo. Un ir trīs veidi, kā. Pirmais. Es par tevi palūkšos. <laughs> Otrais. Man nav naudas. Trešais. Tā bija mana māsa. <laughs> nu tā. Okay. Un uz tas pozitīvas nots. Ceru, ne, neieļaunošas mēs arī, arī tagad noslēgsim. Uh, tagad būs adorācija, bet es iešu gatavoties jau savām lietām. Un tiksim, tiksimies rīt. Izskanēja dienas katehēs. Ja šī katehēze tev šķita vērtīga, tad atbalsti ziedojot. Paldies!